Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Երևանում այսօր մեկնարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը։ Շուշիում շարունակվում է Ամերիկայի հայ իրավաբանական միության տարեկան համաժողովը։ Սփյուռքում մի շարք միջոցառումներ են նախատեսվում նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Բերձորում շարունակվում է փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքները։ Լոս Անջելեսի վարժարանի կոլեկտիվը հերթական դրամական օժանդակությունն է վերել Արցախ։ Վաղթե ուշ ԱՄՆ-ն կճանաչի Արցախի անկախությունը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Երևանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում այսօր մեկնարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի եւ տեղական մարմինների 27-րդ համատեղ նիստը։ Այն վարում է հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Միջոցառմանը ներկայ էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, համանadrական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը։ Արմեն Սարգսյանն իր խոսքում նշել է, որ այս նիստը պատմական օրերին է հրավիրվում, երբ բոլորս միասին պետք է նշենք Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակը։ Նրա խոսքով այն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են հիմնադրամի միջոցով, համահայկական ջանքերի արդյունք են, եւ տարեստարի պետք է կատարելագործվեն մեթոդները, որպեսզի ավելի հավակնոտ ծրագրեր կյանքի կոչվեն։ Հայաստանում հիմնարար իրադարձություններ են տեղի ունեցել, եւ այդ ֆոնին շատ ակնհայտ է դառնում ազգային համախմբվածության անհրաժեշտությունը։ Հսկայական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Կարծում եմ 2018 թվականը պատմական տարի է լինելու, ասել է նա. Բարեգործության եւ նվիրատվության մասին մտածելիս ես կարծում եմ, որ պետք չի անպայման նայել դեպի Սփյուռք։ Բարեգործությունն իր աղբյուրները պետք է ունենա եւ Հայաստանում եւ Արցախում։ Իհարկե եւ կա, սակայն համաձայն եմ, որ բարեգործությունը, որը բուն հայաստանյան ցակում ունի, բավարար չէ եւ կառավարությունը եւ նախագահականը պետք է ամեն ինչով աջակցեն, որ เป զի հայկական բարեգործությունն ունենա շատ ավելի մեծ չափեր իր հայաստանյան մասով, ասել է Արմեն Սարգսյանը։ Իր ելույթում Բակո Սահակյանն առաջարկել է հերոստամարաթոն 2018-ի ծրագրում կրկին ներառել խորքային հորերի հորատման, նոր ռոռոկման, ռոռոկման ցանցի կառուցման եւ արևային էներգիայի համակարգի ներդրման նախագծերը։ Արցախի հանրապետության նախագահի խոսքով վերջին 1 տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ իրականացվել է մեծ աշխատանք եւ շարունակելով այդ ծրագիրը կունենանք շոշափելի տնտեսական էֆեկտ։ Առաջարկն ընդունվել է եւ ընդգրկվել 2018 թվականի հերոստամարաթոնի ծրագրում։ Շուշիում մեկնարկել է Ամերիկայի հայ իրավաբանական միության տարեկան համաժողովը ԱՄՆ-ից եւ Կանադայից ժամանած իրավաբանների մասնակցությամբ։ Համաժողովին բացման խոսքով հանդես է եկել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, կարևորելով, որ համաժողովն Արցախում անցկացնելը նպատակ ունի կապեր հաստատել Սփյուռքի գործընկերների հետ։ Ամերիկայի հայ իրավաբանական միության ատենապետ Սարո Քրքոնյանն էլ նշել է, որ իրենց միության նպատակներից մեկն էլ այժմ դարձել է Արցախի ճանաչումը միջազգային կառույցների կողմից։ Ամերիկայի հայ իրավաբանական միության ատենապետն Արցախի ճանաչման հարցում կարևորել է նաև Ստեփանակերտի օտանավակայանի գործունեության հարցը, ընդգծելով, որ վերջինիս չօգտագործելը մեծ վնաս է հասցնում եւ այն կարող է դիտվել որպես տնտեսական առավելություն Արցախի հանրապետության համար։ Ամերիկայի հայ իրավաբանական միության քարտուղար Վանա Գիցինյանն ընդգծել է, որ պետք է պաշտպանել հայերի իրավունքները ԱՄՆ-ում, Հայաստանում եւ Արցախում, չմոռանալով Արցախի անկախության ուրիշ նահանգների հետ հարաբերությունները զարգացնելուն միտված հարցերի կարևորությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված Սփյուռքում մի շարք միջոցառումներ են նախատեսվում։ Այս մասին ասել է ազդակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Կանտահարյանը։ Նրա խոսքով դեռ մի քանի ամիս առաջ Սփյուռքի բազմաթիվ համայնքներում ձևավորվել են հանձնաշահովներ, որտեղ ներգրավվել են կուսակցություններ, տարբեր միություններ։ Ես կարծում եմ, որ 100-ամյակը չպետք է սահմանափակել միայն այս ամսվա կամ այս տարվա կտրվածքով։ Անհրաժեշտ է գիտական, քաղաքական, արխիվային փաստաթղթերի հետ կապված շարունակել քննարկումները, ասել է նա։ Գանդահարյանը նշել է, որ մայիսի 30-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի միջոցառումների շրջանակներում կմեկնարկի լրագրողների համահայկական 8-րդ համաշխողովը։ Բերձորում շարունակվում են փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Ապրիլի 24-ին Քաշաթաղի շրջկենտրոն Բերձորում սկսվեց կենտրոնական երկու փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը։ Արցախում գործող եւ ճանապարհաշինական աշխատանքներում մեր փորձ ունեցող Խարավան սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության կողմից Քաշաթաղի շրջարարչակազմի ներկայացմամբ Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության պատվերով Քարավանն արդեն ասֆալտապատել է մոտ 1.5 կիլոմետր ճանապարհ հատված Բերձորի խաղաղության հրապարակից սկսվող համանուն փողոցը, Գեհափար հրապարակն ու համանուն փողոցը։ Այս օրերին ասֆալտապատվեց նաև խաղաղության հրապարակի մոտ գտնվող բազմահարկ շենքի բակն ու այստեղ հասնող մոտ 200 մետր ճանապարհ հատվածը։ Արդեն 2 օր է ճանապարհաշինարարներն ասֆալտապատում են Բերձորի պետական մանկապարտեզի արվեստի դպրոցի եւ այլ կառույցների համար հատկացված երարք շենքի եւ դրա մոտակա երկարկանի բազմապնակարան տան բակերը եւ այստեղ ասնող ճանապարհը։ Քաղաքում դեռ շատ փողոցներ կան, որ ունեն բարեկարգման կարիք, սակայն այժմ առավել կարեւոր է Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիմ 1 միջնակարգ դպրոց բարձրացող ճանապարհից բարեկարգումը։ Նույն ճանապարհ սպասարկում է նաև գիշերեթի կաստատությանը, ԱԿՊ կազմակերպությունը եւ տարածքի բնակիչներին։ Ուսան քարավանը նաև այս ճանապարհը հատվածը կբարեկարգի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանը եւ Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը ստորագրեցին փոխհմբռնման հուշագիր զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Կարևորելով հուշագրի ստորագրումը նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը նշեց, որ այն ոչ թե համագործակցության սկիզբ է դնում, այլև այն տեղափոխում է ինստիտուցիոնալ դաշտ։ Այս հուշագիրը ընդամենը շարունակությունն է մեր շուրջ 10 տարվա ոլորտային համագործակցության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք մեր համագործակցության արդյունքները միշտ տեսել ենք ու շարունակում ենք տեսնել զբոսաշրջիկների քանակի անընդհատ ավելացման Արցախ այցելող մենք մեր համագործակցության արդյունքները մշտապես տեսնում էինք միջազգային համագործակցության բնագավառում ինչպես գիտեք մենք շարունակաբար մասնակցում ենք միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին եւ այդ մասնակցությունը հնարավոր դարձավ բացառապես ու միայն Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության բնագավառում լիազոր մարմնի ջանքերի շնորհիվ Այն, որ առանց հուշագրի էլ երկու կառույցների միջև համագործակցությունը բարձր մակարդակի վրա էր, հաստատեց նաև Հայաստանի զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Զարմինե Զեյթունցյանը։ Այդ մասին վկայող օրինակները շատ են, նա նշեց դրանցից մեկը։ Մենք տպագրել ենք Հայաստանի մասին բրոշյուր մի քանի լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, շուտով լույս կտեսնի ֆրանսերենը, արդեն կա պարսկերենը։ Ինքը Հայաստանի եւ Արցախի ամբողջ զբոսաշրջային ներկապնակն է եւ եւ բոլոր նյութերում անպայման ներկայացված է Արցախը։ Խոսելով առաջկա ծրագրերի մասին Զարմինե Զեյթունցյանը կարևորեց ներգնաց զբոսաշրջության զարգացման խնդիրը։ Հետաքրքիր մի գաղափար ենք առաջարկել, մի քանի ֆիլմերի շարք, հատկապես հայկական հանրային հերոստատեսությամբ, որի մասին հիմա խոսում ենք եւ կաշխատենք Արցախի զբոսաշրջային հմայքները Հայաստանի քաղաքացուն ցույց տալու համար ոչ միայն տեսարժան վայրերը, եկեղեցիները, ամրոցները, այլ հենց մարդկանց, որովհետև մենք հասկացել ենք նաև երկար մեր ուսումնասիրությունների շնորհիվ զբոսաշրջության ոլորտում, որ ճանապարհորդելիս ամենալավ հիշողությունները մնում է ոչ թե տեսարժան վայրերից եւ հուշարձաններից, այլ մարդկանցից եւ մարդկանց ջերմությունից Ի պատասխան իմ այն հարցի, թե ինչպիսինն է Արցախի զբոսաշրջային ներուժը եւ որքանով է այն իրացված, Զարմինե Զեյթունցյանն ասաց, որ այն բավականին մեծ է, սակայն նախ եւ առաջ պետք է լուծել երկրի, ընդ որում թե Հայաստանի եւ թե Արցախի ճանաչելիության հարցը։ Կա այսպիսի հասկացողություն մարքեթինգի մեջ, կոչվում է 360 աստիճանի մարքեթինգ, այսինքն դու երկիրը ներկայացնում ես ամբողջ ներկապնակով առաջիկա մի քանի տարին, որպեսի մարդիկ պոտենցիալ զբոսաշրջիկները սկզբից իմանան երկրի մասին, սկզբից իմանան ուղղության մասին, իսկ հետո նոր մի քանի տարի հետո կարող ես կոնկրետ ուղղություններ ընդգրկել։ Ես կարծում եմ, որ Արցախը շատ մեծ հնարավորություններ ունի։ Դրա համար էլ հրաշքների սпасել պետք չէ, նշեց նա։ Զբոսաշրջության բնակավարում աշխատանքի եւ ներդրումների արդյունքը ժամանակի հետ է հայտնվում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիայի համասարանի աֆրոամերիկյան եւ հաղորդակցության ուսումնասիրությունների ավագ դասախոս պրոֆեսոր Փոլ ֆոն Բլումեն Արցախի պետական համալսարանում հանդիպել է ուսանողների եւ դասախոսների հետ։ Հանդիպմանը նա հիմնականում խոսել է Արցախի անկախության ճանաչման 1915 թվականին տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության ԱՄՆ-ում տիրող ռասայական խտրական քաղաքականության մասին։ Նա իր ելույթում կոչ է արել չմոռանալ ցեղասպանության պատմական փաստարկները եւ դրանք ներկայացնել տարբեր լսարաններում։ Բանախոսը նշել է, որ իր Արցախ այցելելու հիմնական նպատակներն են Արցախում տեղի ունեցածի մասին առավել լավ պատկերացում կազմելը, ինչպես նաև միջազգային հանրության ուշադրությունն Արցախի վրա սևեռելը։ Ինքը հաճախ է ելույթներ ունենում միջազգային տարբեր հարթակներում, որտեղ միշտ խոսում է հայ ժողովրդի եւ նրա պատմության մասին։ Լոս Անջելեսի Ռոզ եւ Ալեք Ֆիլիպոս ազգային վարժարանի տնորեն Ալինե Դուրյանի գլխավորությամբ շուրջ 70 աշակերտներ եւ ուսուցիչներ հերթական անգամ ժամանել են Արցախ եւ սպորտի զարգացման ուղղված ծրագրերի իրականացման համար ցուցաբերել տրամական օգնություն։ Ստեփանակերտի Անդրանիկ Օսանյանի անվան փողոցում գտնվող մինի ֆուտբոլի խաղադաշտի տարածքում Ալինե Դուրյանը վարժարանի աշակերտների ուժերով հավաքագրած գումարները հանձնել է Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Շավարժ Սարգսյանին։ Ալինա Դուրյանն ասել է, որ իրենք Վարշանանի 11-րդ դասարանի աշակերտների հետ ամեն տարի այցելում են Արցախ եւ Հայաստան, իրականացնում տարբեր բարեգործական ծրագրեր։ Խոսելով Արցախում իրականացվող այդ ծրագրերի մասին նա տեղեկացրել է, որ իրենք 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին դրամական օգնության ձևով եւս օժանդակություն են ցուցաբերում։ Ալինե Դուրյանը նշել է, որ իրենց բարեգործական ծրագրերը լինելու են շարունակական։ Իլհամական Ադրբեջանում տարվող հայատյացության քաղաքականությունն ավելի անթակույց ու ագրեսիվ է դարձել Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Երբ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Երևանը պետք է վերադարձվի իր պատմական տերերին, ադրբեջանցիներին, շատերն են համարեցին ընդհանրապես սեփական ժողովրդին ուղղված նախընտրական ելույթ։ Ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Լարիսա Ալավերդյանի համոզմամբ, այս եւ նման հայտարարություններին անլուրջ մոտեցումներն անթույլատրելի են։ Մեր արհամարանքը այդ արհամարական վերաբերմունքը մեզ շատ անգամ բերել է փորձությունների եւ փորձանքների Ալիևը ոչինչ չի հնարել։ Դա իրենց քարտեզն է։ Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության քարտեզում կա իհարկե Հայաստան Երևանով, բայց արդեն այն ժամանակ ասել են, որ դա մենք մեր սրտից փոկում ենք եւ տալիս ենք հայերին, որոնք արժանի չեն լինել մարդկության մաս։ Ես ուզում եմ ասել, այդ քաղաքականության մեջ ոչինչ մի տար ստորակետ չի փոխվել։ Ասվածի ապացույցները գտնելը դժվար չէ։ Ադրբեջանը երբեք էլ չի ཐակցրել պետական մակարդակով տարվող իր այդ քաղաքականությունը։ Պարզապես վերջին տարիներին հայերյացության թույնը հորդաբուխ ներարկվում է նաև աճող սերնդին։ Լարիսա Ալավերդյանի խոսքով Եթե դուք նայեք հիմա Azeri Child կայքը կամ հենց ադրբեջանական կայքերը, դուք կտեսնեք, որ երեխաների համար գրված բանաստեղծություններում հնչում են մեզ համար ավելի քան զարմանալի նողկարի կոչեր։ Դա քաղաքականություն է, որը որթեգրվել է ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության կողմից 18 թվականից եւ որից ոչ միայն չի հրաժարվել, այլ զարգացրել է Իլհամ Ալիևյան ադրբեջան Ալեքսեյանը, չմոռանաք, որ գլուխ կտրելը եւ ցուցադրելը եղել է նույնը միշտ Իմ զրուցակիցն արձանագրեց, որ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում ադրբեջանցի Սպարա Միլսաֆարովի կողմից հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի սպանության հարցը Հայաստանը դեռևս չի բարձրացրել միջազգային իրավականատյաններում, այնինչ Ադրբեջանի դեմ հայց ներկայացնելու բոլոր նախադրյալները կան։ Եթե մարդը վարձատրվում է սպանության համար եւ բերթում այդ անազատության մեջ գտնվելու տարիների համար 8 տարիների դա նշանակում է ինքը իրականացրել է պետական հրաման կամ պատվեր դա նշանակում է որ ադրբեջանում հայի սպանությունը ոչ միայն հանցագործություն չի համարվում դա համարվում է հերոսություն Այս հարցերի քննարկումը իրավապաշտպանի կարծիքով անհրաժեշտ է տեղեկատվական դաշտից տանել իրավական դաշտ։ Միջազգային իրավական գնահատականի կարիք ունեն ոչ միայն Մարգարյանի սպանության կամ դասագրքերում ուսուցանվող հայատյացությունը եւ կամ Մարաղայի խաղաղ բնակիչների սպանդը։ Այդ օրինակ հանցագործությունները Լարիսա Ալավերդյանի համոզմամբ շատ-շատ են ու դրանցով պետք է անհապաղ զբաղվել։ Յուլիա Վանյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։